jer se te kako bojao fitne. I kasnije, nakon smrti Allahovog poslanika, ali sratu sram, vidimo da Huzeifa nikada nije se uplećo u probleme među muslimanima koje će se kasnije dogoditi. Subhanallah. Hadis kojeg prenosi Ebu Musa Ešari, u kojem Allahov poslanik sallallahu alihi vseleme kaže desit će se, dakle nakon mene, a, desit će se hareč, hareč, pa su rekli o Allahov poslaniče, šta je to harač? Pa, su, pa je Allahov poslanik, ali i sallatu wasalam, rekao, razdor, smutnja i ubijstvo. Pa su rekli Allahov poslaniče, kako ubijstvo? Pa je rekao, dakle, ubijstvo, ubijat ćete jedni druge. Musliman će ubiti svojeg brata i ubit će svojeg amiđu i ubit će svojeg amiđića a? i ubit će svoje komšu sabljom. Pa kaže Musa, Ebu Musa Lešari radi Allahanu kaže, o Allaho poslaniće, pa hoćemo li mi tada u tom vremenu kada budemo jedni drugi ubijali sabljama, hoćemo li mi imati mi razum, hoćemo li biti dakle, razumni ljudi ili ćemo biti ludaci? Kaže Allaho poslanik sa ne, ali oni koji budu živjeli u tom vremenu, od njih kao da im je nestala pamet. Kao da nemaju pameti. Mislit će da su na nečemu jez umu ala šej, wa hu lejse ala šej. Kaže, misli će da je na nečemu, ali on neće biti ni na čemu. Dakle, ima će stav da je, da je na pravom putu. Ima će, dakle, misli će da je on ispravne akide, ispravne menheđa. Misli će da ispravno svata Kur'an i sunet. Međutim, nije ni na čemu. فيما مضى ما يستطاع لأحجموا يا أمة الإسلام إن عدوكم شرس وكل مناه أن تستسلموا وعدوكم من لا تعدل لونهم قد أجمعوا أن يسترحوا منكم وعدوكم من I kažem, hvala Allahu te bareke tada koji nas nije iskušao s tim da ubijamo one muslimane koji su se razišli s nama. I kažem, to je samo Allahova milost. Jer razmislite da smo mi sa ove dvije skupine i sa jedne i sa naše druge strane koji su pretjerali ili poklekli da smo bili u zemlji rata. Da smo se našli sve tri skupine zajedno u zemlji rata. Svi naoružani do zuba. Koliko bi samo muslimanske krvi poteklo. فالحفظ للقرآن ليس لأنتم يا أمة الإسلام مجدك يكلم وإذا استتنت ولن يكون سنعلم لا يستلم فإن ربك حافظ فالحفظ للقرآن ليس لأنتم فالحفظ للقرآن ليس لأنتم فالحفظ للقرآن ليس لأنتم Kako sam došao na ovu temu, u zadnje vrijeme smo često sa ovom braćom dakle, putovali, bili smo na dakle, razne skupove i na akike i bili smo u posjetu mnogo je braće. Alhamdulillah, rabil alemin, što je to tako. I subhanallah, setio sam se kako su izgledali ti skupovi ranije. Dakle, 90-ih godina, koliko je braće dakle, dolazilo, kada, kada bi se braća skupilo u Beš na jednom skupu, koliko je te braće bilo. Međutim, sad kada pogledaš i pitaš za određenu braću, gdje god odeš? U Švajcarsku, u Njemačku, u Luksemburg, u Beč, u Bosnu, ovdje kod vas, u Salzburg, gdje god odeš u Sloveniju, halalite, <laughs> pitaš za određenu braću šta je sa njima i odmah subhanala dobiješ odgovor ili su oni u sektu, ili su u ovu firku, ili su na stranu onog, ili se bore protiv ovog i tako dalje i tako dalje. To je stalno tako. I danas isto kad smo ovdje došli, subhanala, kada pitaš za nekoga šta je sa njim, gdje on, subhanala, vidiš da nije dakle na stazi kitaba i sunneta. Allahov poslanik sallallahu alejhi wa sallam je u mnogim predajama upozoravao na fitnu, odnosno na razdor među muslimanima, a mnoge od tih hadisa je Huzeifa ibn Jeman radijallahu anhu zapamtio, jer se te kako bojao fitne. I kasnije, nakon smrti Allahovog poslanika, ali sratu islam, vidimo da Huzeifa nikada nije se uplećo u probleme među muslimanima koji će se kasnije dogoditi. Subhanallah uh, hadis kojeg prenosi Ebu Musa al-Ešari, u kojem Allah poslanik sallallahu alaihi ve selleme kaže desit će se, dakle nakon mene, a, desit će se hareč, hareč, pa su rekli o Allaho poslaniće šta je to hareč? Pa, su, pa je Allaho poslanik alaihi sallatu ve selam rekao razdor, smutnja i ubijstvo. Pa su rekli Allaho poslaniće kako ubijstvo? Pa je rekao, dakle, ubijstvo ubijat ćete jedni druge. Musliman će ubiti svojeg brata i ubit će svojeg amiđu i ubit će svojeg amiđića a? i ubit će svoje komšiju sabljom. Pa kaže Musa, Ebu Musa Nešari radi Allahanu kaže, o Allah poslaniće, pa hoćemo mi tada u tom vremenu kada budemo jedni drugi ubijali sabljama, hoćemo li mi imati mi razum, hoćemo li biti dakle, razumni ljudi ili ćemo biti ludaci? Kaže Allah poslanik sallame, ne, ali oni koji budu živjeli u tom vremenu, od njih kao da im je nestala pamet. Kao da nemaju pameti. Misli će da su na nečemu, jez umu ennehu ala šej, wa huve lejse ala šej. Kaže, misli će da je na nečemu, ali on neće biti ni na čemu. Dakle, ima će stav da je, da je na pravom putu. Ima će, dakle, misli će da je on ispravno akide, ispravno menheđa. Misli će da ispravno svata Kur'an i sunet. Međutim, nije ni na čemu kada pogledamo, pa uporedimo vreme, onda kada nije bilo dakle ove smutnje koja danas postoji među muslimanima, možemo da vidimo da je Allahova milost prema nama to što nemamo oružje ni mi, ni oni sa kojima smo se razišli. Jer mi kao skupina koja inša Allahu Teala ide srednjim putem i namjerno kažem inša Allahu Teala jer nema sumnje da mi muslimani iz Evrope, da smo mi, ko što kažu Arapi, da je naša dava fil mehed, naša dava je u kolijevci, još mlada, još je na odgoju. Mi znamo da neki kažu, ja sam 100% na ispravnom putu, jer ako kažem inša Allah, onda je to dokaz da nisam ubjeđen u ono što pričam. Ne, Allah. Ako kažeš u osnovi, ja sam musliman inša Allah, to je zabranjeno. Možda daš kao, ja sam 100% musliman, u to nema sumnje. Ali da li sam mu'min? Da li sam bezgrešan? Da li 100% shvatam sve tekstom onako kako treba shvatiti? A? Onda kaže, molim Allah da ih shvatamo, inša Allah, ispravno. Jer vreme je pokazalo da se dosta tih stvari nije shvatilo. Da se, dakle, nije shvatalo ispravno. Međutim, Allahova te barek tala milost je to da smo mi ta skupina, inša Allah, koja je ostala na sredini, odnosno koja je išla pravim putem, niti je pretjerala u nekim stvarima, niti je niti je popustila i, i, i poklekla onda kada je postalo teško. La haule vela kote ila bila. I mi smo bi izni lahi ta'ala ta skupina i kažem, hvala Allahu te bareke ta'ala koji nas nije iskušao s tim da ubijamo one muslimane koji su se razišli s nama. I kažem, to je samo Allahova milost. Jer razmislite da smo mi sa ove dvije skupine i sa jedne i sa naše druge strane koji su pretjerali ili poklekli da smo bili u zemlji rata da smo se našli sve tri skupine zajedno u zemlji rata svi naoružani do zuba koliko bi samo muslimanske krvi poteklo samo dakle sjetite se tog detalja međutim Allah te barek vetala nas nije iskušao I molim Allaha te barek da nam podari sabur, da i dalje ustrajemo, da molimo Allaha da nam podari ispravno svatanje vjere. Ako je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kojem je Allah obećao džennet i obećao oprost svega onoga što će se desiti, ako se desi, ako je on se bojao subhanallah za svoju uputu, po je Allah poslanik, Allah je da na svakoj seđdi molio Allahume ja mu kalebel kulub, o ti koji okrećeš srca, sebit kalbi ala dinik, učvrsti moje srce na svojoj vjeri. Ako je on to, alihi salatu veselam, govorio, kako onda treba stanje da bude s nama. Da govorimo, ja sam 100% na ispravnom putu, ja 100% ispravno tefsirim da Allaha džadavala, ja 100% ispravno svačam hadise koji su preneseni. Ne, nego kažeš inša Allahi, inša Allahu ta'ala da sam ja taj koji ih svata. Molim Allaha da budem ja taj koji ih svata. Molim Allaha da budem ja taj koji neće ubit muslimana zato što se sa njim razišao. Već će sabulit sa njim. Jer pokazalo je vreme da mnogo, mnogo je onih Alhamdulillahi rabbil alamin. Koji su, iako si se razišao sa njim, stali su na pravu stazu. A ti ako si pravedan prema, samoj, prema samom sebi, i ako si pravedan od ljudi koji su pravedni, subhanallah, onda ćeš priznati sebi da si te kako puno imao grešaka. Pa si rekao, ja sam u jednu ruku bio isto kao ovaj. Ja sam bio poklepno pa sam se približio na otarima. Ili da kažeš, ja sam bio poklepno pa sam se približio onima koji preteravaju ali opet mi se Allah smilovao a? pa sam ostao na, na pravoj stazi na stazi kitabe i sunneta dakle moraš i tekako sebe da uporediš sa ovim skupinama i da moliš Allaha te bare tada da ih uputi jer ako moliš Allaha da uputi kafira zar nije preče da Allah uputi te ljude koje mi ne tekfirimo i ne smatramo nevjernicima osim, dakle ovo govorimo o ljudima koji imaju novotarije a, a ne o ljudima koji su učinili kufr ili širku u kojima nema opravdanja. Dakle, njihova situacija je jasna. Oni su nevjernici. Dakle, ne govorimo njima. Već govorimo onoj braći ili onima koji su se priključili jednoj ili drugoj partiji. Kullu hizbin bima ledihim ferihun. Svaka stranka radosna je zbog onog što ima kod sebe. Bilo koga od njih da uhvatiš, da se raspravaš sa njim, on je radosan zbog onog što ima kod sebe. Misli da je na nečemu, a on je na batilu, vallahi ladinu. I ako saburiš na kafiru i davetiš ga i moliš Allah da ga uputi, ovi su koji su dojuče bili s tobom u safu, pa su ili obrijali brade i skinuli ženima, ženama nikabe, ili otišli u drugu krajnost pa proklasili sve muslimane nevjernicima, a? oni su preči da saboriš sa njima i da moliš Allah te barek vetala da ih uputi. Svata to ovo barek Allah Mi smo, Islam, ehli sunet je, subhanallah, je din milosti. I mi imamo milost prema muslimanima, subhanala. Pogriješio, nije on učinio namjerno grijeh. Jasno je kada čovjek namjerno se napije alkohola, pa ga halifa kazni. Ali ovo je stvar ljudi koji su došli i pomotili vodu i onda se miskini napili te mutne vode. I zatrovali se virusa i šta ti ja znam, koje kakvi bakcila. Svatate ovo. I nije ni čudo što da neko dođe tebe smatra nevjernikom. Mi ga ne smatramo kafirom ako on tebe smatra kafirom. Niti onog koji eventualno brani neke novotare da ga smatraš zbog toga kafirom. Ali pod uslovom da nije učinio kufr, veliki kufr ili pod uslovom da nije stao na stranu kafira u borbi protiv islama i muslimana, onda nije ti više, brat, i nije opravdan. Svatate ovo, bare kalahu, ti kudu. Još jedna stvar koju sam htio da kažem, često braća, kada govorimo ovo, o ovome, da li je dozvoljeno da, da dobiješ za kafira ili za nekog od tih koji su zblajzali. Ha? Da li je dozvoljeno da mu kažeš, molim Allaha da ti podari najljepše na Dunjaluku? Da li je to dozvoljeno? Mi znamo da je dozvoljeno da mu kažeš, molim Allaha da te uputi. Ha? Dozvoljeno da mu kažeš, molim Allaha da ti podari najljepše na Dunjaluku, ili da te nagradi najljepšom, najboljom nagradom na Dunjaluku, ali pod uslovom da ti je nijet da to najljepše, ta najveća nagrada, da je to uputa Islama. Jer je to u istinu najljepša nagrada da Allaha te barek vetara. Ako to misliš radi dave, uhvatiš nekog od ovih naših kafira, pa mu kažeš učiniti neku uslugu, pa mu ti kažeš molim Allaha te barek vetara da te nagradi najljepšom nagradom sa nijetom misleći na uputu Islama. Njemu bude drago. Često braće, dakle, pogrešno ovo shvataju, pa mu kaže dakle, on ti učini neku uslugu, ti mu kažeš hvala, ili Allah je hdik, ili mu kažeš ono, molim, Allah te uputio, i čovjek se uvrijedi, svatate, ali čovjek kad i dave, kaže, molim Allah da ti podari najljepšu nagradu na dunjaluku, misli se šta? Misliš ti uputu Islama. I to i kako treba, inša Allah, da, da koristimo. Ali ako mu kažeš, molim Allah ti podari najljepšu nagradu na dunjaluku, misleći nešto drugo, kako Allah te barekana može njemu najlepšu nagradu da podari mimo upute? Ne postoji. Ako mu podari metak, ako mu podari dunjaluk, svakako će u džehennem otići, ništa mu to koristiti. Neće svatati ovo barek Allahu, barek Allahu fikum. Bićemo sa Allahom te barek dana dozvolom, iako u zadnje vrijeme dakle, Allah i često razmišljam baš o ovoj temi. Dakle, razdor među muslimanima i nemiješanje srednje skupine u probleme među muslimanima. Wallahi, Također ashabi kada vidimo mnogi od onih a, od tabina koji su živjeli, najviše su oni učestvovali u borbama muslimana jedni prema drugima. Svatate? I takođe ulazi dakle ovdje opet ta mesela tekfira koja je jedna od svijetih stvari u islamu. Sveto. Dakle nešto što je dio islama taj tekfir. Ako ga pogrešno shvatiš, onda ćeš kafire smatrati muslimanima i tvojom braćom. Pa ćeš stanuti na njihovu stranu pa će te neko od muslimana ubit i ti ćeš biti u džahennemu. Svatate ovo. A ako budeš sa druge strane opet pogrešno shvatio, ubijat ćeš muslimane i opet, će to, opet ćeš otići u džahennemu. Zato jer si ubio muslimane smatrajući ih nevjernicima. Zbog toga je ta stvar toliko bitna da se nauči. Da se dobro nauči. Svatate ovo bare kalautikum. I ta mesela ili može da bude uputa od Allaha ili može da bude ova fitna o kojoj sad mi govorimo. I vallahi svako onaj koji je razuman i koji prati samo ovaj raz, razor među muslimanima, može da vidi tu meselu koju jedni nisu htjeli da nauče, a drugi su je pogrešno naučili. Svatate da vidi kako ova, ova, ovo pitanje, ova mesela, iako je sveta i jedan od šerijetskih propisa, jedan od propisa koje je Allah te barem objavio iza sedam nebesa, kako može pogrešno se shvati i da se iz upute pretvori u fitnu i u razdor i u ubistvo. La haule ve la kuvete illa billah. Da vas Allah te bar nagradi uh, za slušanje uh, i za sabur. A? Iako, dakle, nismo planirali da držimo nikakvo predavanje, htjeli smo da se najdemo i da idemo. <laughs> Ali ovo je stvar koje, o kojoj stalno treba da razmišljamo. Wallahi ladim dakle, da sebe smatramo ashabima koji, dakle, ashabima Allahovog postanika, ne da smatramo sebe ashabima, dakle, u tom smislu, već da pokušamo da se poistovjetimo sa njima, da onda kada je došla, došao razor među muslimanima, da su bili ti koji, koji štite muslimane, koji krv muslimana smatraju svijetom, a da nisu oni čija krv, dakle, kome krv muslimana apsolutno ne znači ništa. Proglašiš se nevernikom, onda ga ubiješ zato što je kafir. Zbog čega? Zbog tog pogrešnog shvatanja tekfira. Ili sa druge strane, staneš na stranu kafira i ubijaš mu'mine smatrajući ih haričijani. Svatate ovo. La haule vela kuvete ila vila. I jednu i drugu stvar imamo i vidimo je svaki dan. Wallahi, i jednu i drugu stvar smatramo i vidimo je. Samo što je Allahova milost, pa ovi što tekfire muslimane nemaju oružje. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja? Dok ovi drugi koji su gori od njih, oni imaju oružje, oni su sa kafirima, la haule vela kuvete ila lila. Oni imaju oružje, imaju snagu, imaju vlast i, i vidimo često subhanala da čovjek zbog njegovog pogrešnog svaka, svatanja Allahove vere sigurno ste čuli za ovog studenta miskin subhanala primljenu medinu na fakultet i postali mu vizu us, dole u Bosni i napravili mu da se vrati da je on ne dobije pa opet, opet mu napravili fitnu ja rabbi lalemin Na kraju je brat napravio da mu viza stigne u Egipat. I konačno kad je dobio vizu i uzeo je, i kada je došao na aerodrom u Saudijsku Arabiju, uhapse ga Saudijici prije neki dan. Uhapse ga i dobije proglašenje državnim neprijateljem i dobio je doživotnu zabranu za ulazak u Saudiju, ni na hađ ne smije dobiti. A kamo li na umru? Svatate, zbog koga? Zbog ljudi koji njega smatruju Haridžijom a koji saudijsku vladu smatra, dakle, validnim šerijetskim vladarima i vođama. Zar ovo nije očita zabluda? Ovo je to pogrešno svatanje ovih mesela vezano da nekoga smatraš svojim bratom ili da ga smatraš svojim neprijateljem ili neprijateljem Islama. La haule ve la kuvete illa billah. Dakle, najvišu fitnu koju su doživjeli, doživjeli su oni koji nisu htjeli da uče. To su dvije struje. Čovjek koji nije htio da uči, i čovjek koji je naučio, međutim bio je ohol. Uzoholio se. Nije bio zahvalan Allahu, pa ga Allah te barek tada odveo u zabludi sa jasnim dokazima. Svatate ovo barek Allahu fikum. I vallahi za ovo imajte kako puno primjera. Ne smijemo da budemo ljudi koji ne uče Allahov din. I ne smijemo nikako da budemo od onih koji su naučili, pa su se nakon toga uzoholili. La haule ve la kuete, ila bila. Molim Allaha subhanahu ta'ala da nam podari ispravno znanje i molim Allah te baratela da nas sačuva od oholosti la haule vela kuhete ila bila da vas Allah te baratela nagradi za slušanje ako ima neko neko pitanje ili želi nešto da kaže evo mu mikrofon i može inša Allah da kaže baratela u fiku سهر يؤرقني ففي قلبي الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق Allah je rekao, neće kazniti narod sve dok i ne pošale, sve dok i ne dođe znanje. Tebi je došlo znanje, pa si ti okrenuo leđa, što znači? Allahovo kazna ti je blizu. Neka znaš, jer ti Allah prijeti pa kaže fa in tawallu yu'adhibuhum Allahu azaban alima fi dunya wal akhirah. Ako se oni okrenu, Allah će ih bolnom kaznom kazniti i na dunjaluku i na ahiretu. Subhanallah. وَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَصِيرًا I oni neće naći niti nekog pomagača koji će im pomoći, odnosno zaštitnika koji će ih zaštititi od te Allahove kazne, niti pomagača, zaštiti ga ili pomagača. Neće naći ni jedno, ni drugo. النصر في حسنه نستعد له أكرم به حين ألقاه وألقانا إما حياة تعيد الحق مقتدرا فيها ونرفع للإيمان أركانا النصر في حسنه نستعد له أكرم به حين نلقاه ويلقانا إما تعد الحق مختبرا فيها ونرفع الإيمان أركانا أو الشهادات تكفينا وتسعدنا والحسنان هما في الدهر نجوانا في كل أرض نرى أشلاءنا انفرت وقد غدا دامها الولدي وكفانا لم يبكها أحد والدمع خصما يسجى ويبلى تعبيرا وتحلالا لم يبكها أحد والدمع خصما يسجى ويبلى تعبيرا وتحلالا من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح إعصارا ونيرانا ذاب الخليون وارتاحت نفوسهم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovana braćo, barek Allahu fiku. Da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi one koji su nas ugostili s ovom akikom i da im podari svaki bereket inša Allah o čemu bih volio večeras inša Allah da, da govorim i da, da vas posjetim jeste jedna stvar, jedna pojava koja se odavno pojavila među muslimanima, da kaže među braćom. A? I to ću da, da koristim taj termin. Dakle, pojava dakle, koja se pojavila među braćom za koju vi imate sigurno možda i više primjera od mene, a to je popuštanje vjeri. Dakle, danas nećemo govoriti o onima koji su u osnovi, dakle, na batilu koji osnovi imaju pogrešno sta, dakle svatanje Allahove vjere oni koji osnovu u osnovi dakle pogrešno imače Allahovu knjigu i sunet Allahovog poslanika već govorimo o onima i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj govor koji ćemo ovdje spomenuti da bude isključio ima Allaha te bare i molim Allaha te bare da nas ne iskuša sa ovim u koje su upala mnoga braća, to je šta, šta rekao smo, popuštanje u vjeri. Dakle, mnogo braće ima koji su, i to se, dakle, tako smije reći i treba se isto tako govoriti. Dakle, niti je to nekakva mudrost u vjeri, niti je to nekakvo, jel, šta ti ja znam, si išlo mu objava s neba, la haule rakuetina bila, već se to zove čisto popuštanje u dinu. Koliko braće znate, subhanallah, koji je nakon što imao, dakle, recimo, je to banalan primjer, dugu bradu i pozivao u to i maltretirao drugu braću, kad jednog dlaku iščupa, on ga fata ga po čoškovima i maltretira ga zbog toga što je skratio bradu. Koliko je takvih koji su skratili brade? Kada bi mu postavio pitanje zašto si to uradio, ne bi znao da ti da šerijetski ispravno opravdanje. Dakle, šerijetski odgovor ne bi znao da ti ili je zbog ovog, ili je zbog ovog, ili, ili bi rekao pusti me i tako dalje. Tako. Ne, bi, ne bi znao da ti donese šerijetski ispravno opravdanje. Ili koliko je samo se stara, ja znam dosta da nabrojim na prstima koje su nosile nikad i koje su bile primjer drugim sestrama koje su bile faktički dajike daje bile te sestre su la, drugim sestrama da upoznaju taj sunet Allahovog postanika, ili vađib, ala a, kao nim sahih, jel tako? Koje su pozivale druge sestre u toj, koje su bile primjer žrtve a, i podnošenja tog tereta, jer u našem vremenu se može nad, nazva teret, osim kome Allah subhanahu tala taj teret učinio slašći, jel tako? A? Vidimo te koje su dojuče bile dajke, koje su bile primjer čvrstine i lijepog primjera subhanahu ta'ala i koje su bile us, usva i kudva, kako se to kaže, uzor drugim muslimankama, kako su taj nikab skinule. I ako pitate šta je razlog toga, šta je razlog, šerijetsko validno opravdanje, eh, nema sehne, nema nikakvog problema. Nema problema. Ili čovjek ušišao brod, ili čovjek, šta ti ja znam, promijenio sa, svoj život. Život koji je išao životom, dakle, jednog sunije, život po sunetu, život u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, to se, to se promijenilo čovjek misli da je omudreo, ali to se ne zove nikakva mudrost, već se to zove popuštanje u vjeri. La haule vela kuvete, ila bila. I nema sumnje da čovjek kada počne da se okreće šarijetskim propisima, bez obzira o kakvom se propisu radi, bitno je da si ga ti spozna i da ga znaš. Ha? Dakle, ne govorimo o ljudima koji ne zna neke, nema znanja o nekim šarijetskim propisima i upadne u grešku i svoje neznanja. Ne govorimo o tome. Inša Allahu Teala, naravno i takvi imaju svoje stepene, ali mi govorimo, dakle, onima koji su opravdani, inša Allahu Teala, jer su počinili nešto jer nisu znali, je tako? Ha? Dakle, to je tema o, o neznanju ili o obaveznosti sisanje znanja. Ali naša tema je o ljudima koji te stvari znaju, koji zna te stvari, koji je te stvari naučio, koji je nekad u njih pozivo, koji je nekada bio član te karavane koja ljude poziva i daveti koji je te stvari ostavio i okrenuo leđa, iako su mu ti šerijetski propisi poznati jasni. Koliko imate primjera za to? Samo se setite. Allah ima primjera naše braće koji su bili sa nama, dakle koji su, Allah nema više. Njih imaju dvije vrste. Oni koji se sad bore protiv onoga što su govorili i protiv onih koji su bili na koji su na onome na čemu je on nekad bio i oni koji su se jednostavno povukli ne diraju nikoga. Međutim, popustili su vjeri. I jedna i druga verzija, oba dvije su na stramputici, bez imalo sumnje. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku koji se okrene, koji okrene leđa šarijatskim propisima. Rekao smo, to počinje sa običnim stvarima Napusti jednu stvar, pa napusti drugu stvar i onda postepeno počinje da napusta šerijat za koji zna, šerijatske mesele, stvari koje je spoznao, počinje da napusta jednu po jednu. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala takvim ljudima, onima koji se okreću, kaže وَإِن فَإِن تَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Ako se oni okrenu, ako okrenu, dakle sa jasnim znanjem, Allah subhanahu wa ta'ala nije htio da kazni Kurešije. Nije htio da ih kazni. A? Zašto? Zato jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولًا Mi nikoga nismo htjeli da kaznimo. Sve dok im poslanika ne bismo poslali. poslali. A? Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala mnogi od nas neće da kazni zbog nepoznavanja nekih šerijetskih propisa. Dakle, osnovu vjere. osnovu teuhida, značenje la ilaha illallah i njegova dva rukna, kufru da u taguta i imanu Allaha te bareke tala, to je osnova naše vjere. I to mi svi znamo i kod toga nema opravdanja neznalica. A? Međutim, govorimo o drugim stvarima. Svatate ovo, bareka Allahu fikum. Brat je, dakle, te stvari su mu jasne. Ali on je okrenuo leđa, iako te stvari zna. Allah je rekao, neće kazniti narod sve dok i ne pošale, sve dok i ne dođe znanje. Tebi je došlo znanje, pa si ti okrenuo leđa, što znači? Allahovo kazna ti je blizu, neka znaš jer ti Allah prijeti pa kaže fa in tawallu yu'adibuhum Allahu 'adaban alima fi dunya wal akhirah ako se oni okrenu Allah će ih bolnom kaznom kazniti i na dunjaluku i na ahiretu subhanallah wama lahu min waliyin wala nasira oni neće naći niti nikog pomagača koji će im pomoći odnosno zaštitnika koji će ih zaštititi od te Allahove kazne niti pomagača zaštitnika ili pomagača neće naći ni jedno ni drugo I danas vidimo često, brat poklekne na iskušenjima koje svakodnevno ima zbog tog suneta kojeg on prakticira i nosi u životu i pokušava drugim ljudima da ga pojasni i bude daje, tako, pozivač Allahov din, svojim životom, la haule vela kuvete ila bila, svojim ibadetom, svojim ahlakom, svojim ponašanjem, svojim izgledom. To je dava. Nije dava da čovjek drži dersove i tačka. Dava je da čovjek svojim ahlakom i svojim radom i svojim ibadetima, dakle, da živi islam. To je dava, la havle vala kujete ila billah. I vidimo da mnogi nisu mogli da podnesu ovaj, ovaj teret. Iako ako se setimo istih tih takvih, bili su primjer za čvrstinu la havle vala kujete ila billah. To se u većini slučajeva desilo onima koji su bili i tekako sigurni u sebe. Bili su sigurni u sebe. Bili su sigurni da su oni neko i nešto. La haule vela kuvete ila bila. A vi možete da posvedočite, nećemo govoriti imena, da je mnogo tih takvih koji su okrenuli leđa, iako imaju znanje la haule vela kuvete ila bila. Svatate ovo. Hamdulillahi, rabil alemin. <clears throat> Druga stvar, nakon okretanja od određenih pitanja u šarijatu, dakle mi smo spomenuli samo dva, kraćenje brade bez razloga i skidanje nikava bez razloga. Ha? Neću uopšte da govorim onima koji ka, ovaj, spo, ostave namaz, jer za to ne postoji razlog. A za kraćenje brade ili za skidanje nikava može da postoji a, razlog, je tako? Jer može da postoji? Može da postoji. Međutim, naša situacija danas apsolutno ti ne dozvoljava da to uradiš. Jer niko ti ne brani da pustiš bradu. Niko te ne udara zbog nikaba, nećeš biti zatvoren zbog nikaba, nećeš biti maltretiran zbog vrade. Znaš, i ne smiješ to da radiš. Ako bi sve ove stvari postojale, onda bi biti, mi, mi biti našli šalo telo opravdanje. Pa bi rekli, čovjek se boji za svoju sigurnost. Opasno živiti ovdje u, ovo, u ovom kraju sa bradom, možeš glavu izgubiti. Svatate? Subhanala, ako sada u ovom trenutku nije ti hladno, nisi gladan, nisi žedan, niko te ne maltretira, niko te ne lovi. Dakle, nije otvoren lov još na nas u pravom smislu žačenja. Ako sada ne možeš da se držiš suneta, pa kako će se držat vjere onda kada nas budu pravo lovili i pravo ganjali? Onda ima da ostaviš i namaz, ima da ostaviš, sve ima da napustiš radi... Ako sad ne možeš Subhanala, kada si bezbedna, kada si i naravno dava je uvijek bolje funkcionisala u bezbjednosti. Jer ljudi su mogli da idu po džamija, da slušaju Allahov din, da slušaju predavanja. Samo je bio uslov šta? Da pozivači budu ti koji ispravno pozivaju vjeru. I da su oni čvrsti, da su oni ti koji, koji se ne boje, kada se Allahove vjeri radi, koji se ne boje nikoga. Osim Allaha te bare kvetala. Dakle, ne boje se nikoga da kažu, da kažu istinu, pa puklo kod puklo. Svatate ovo. I to je ono što Allah isto od vas, koji ste isto daje, traži kada pozivate Allahov din, vi, vi svi smo mi daje, onda mora da ti jedna stvar bude jasna, to je da si ti samim privatanjem la ilaha ilala, da si sve tagute na dunjalu koji izazvo protiv sebe. Svatate ovo. Tagut je onaj koji su ljudi, kojeg su ljudi uzeli mimo, mimo Allaha za božanstvo. To je tagut. To vam je jasno. I ti kad kažeš la ilahe, a? ti si rekao nema Boga ila Allah osim Allaha. Dakle, a tagut, dakle da bi bio tagut, moraju da ga ljudi obožavaju i da mu se pokoravaju i da ga snede, a on da bude zadovoljan s tim. Zbog toga je tagut. Svatate? Dakle, da bude zadovoljan da ga ljudi obožavaju, da, ga, da mu se apsolutno pokoravaju i da ga apsolutno sve mu stijede. To je tagut. Ako je on zadovoljan s tim, onda je tagut. Ako nije zadovoljan sa tim i bori se protiv toga, onda je musliman, kao što je Isa, ali i selam kojeg ljudi obožavaju, ali on nije zadovoljan s tim. Zbog toga i za njega ne kažemo da je ta gud. Svatate, ti kada si rekao nema Boga osim Allaha, subhanahu wa ta'ala, znači nema pokornosti nikog, nikome, osim Allahu. Niti ima obožavanja nikoga osim Allaha. Niti ima svijeđenja ikog, osim Allahovih propisa. Samo se to, svatate, kad si to rekao, ti si svim tim tagutima, koji jedva čekaju da im se ljudi obožavaju, da im se prepuste i da im se poklone i da im se, e, kako se kaže to, predaju, da im iskažu svoju predanost, ti si njima stao lice i rekao, ovo što vi radite, to je sve x, ništa, to toga nema. Ja vam se suprotstavljam, jer ja svedočim da ste vi batin, i svedočim da ste vi u kufar, i svedočim da ste vi u džehennem. I čim si ti to rekao, ti si sve tagute izazvao protiv sebe. Sve na dunjaluku tagute izazvao si protiv sebe. Jer si se ti da, zavjetovao da ćeš protiv njih govoriti zavjetovo si da ćeš ljude pozivat, nemojte tamo, otićete u džehennem. A? Zavjetovo si se, a? da ćeš se boriti protiv onih koji se budu bro, bro, borili protiv Allahove vjere. Čim si rekao la ilaha ila ispravno, ti si se zavjetovo, alas, od danas između vas i izme, između mene nosio se la ilaha ila i vas ta gutajna, počela borba i mržnja i samo gledamo ko će kome veću spletku da napravi. Ili vi meni ili ja vama oni pletu sple, ovaj, spletke, a Allah njima pravi spletke. Wallahu hayrul makirin, jer je on naj, taj koji najbolje spletke pravi nevernicima. Svatate ovo barekala opikum. Ti muslimani, ta naša braća da je Allah uputi, koji su bili švrsti, žestoki, povukli su se baš, što onda nisu ovo shvatili lako kako treba. Shvatili su to osnovu, alhamdulillah i rabil alemin, da ibadet pripada Allahu. I da svaki drugi ibadet upuće nekom drugome, da je širk i da je zatim čovjek nevjernik. Međutim, ove stvari, da će biti teško, to nisu shvatili. Ali mi kojima, hamdulillah, kažem, teško je svakome, osim kome Allah subhanahu ta'ala olakšo. I nama je Allah olakšo. Hamdulillah i rabbil alemin. Ali šta ti garantuje da sutra ti nećeš postati ko on? Da ćeš pokleknut, da ćeš popustiti, pa će reći, gdje onaj s onim širokim, kratkim gaćama što je ganio ovde, ljude po do nema ga više, šta je bi? Prijetili mu da će ga izbaciti s posla i on u te gosu levijske. La haule vera kuvete ila bila. Zar nije to mogućnost? Allah te iskušava sa onim sa čim si se ti ponosio, oholio, a nisi u isto vrijeme zahvalivo Allahu te bare kvetala na toj uputi koju ti je dao la haule vera kuvete ila bila. Nakon ovog okretanja od vjere dolazi druga stvar, to je upadanje u grijeh. Jer tako, čim se okreneš od vjere i ne, nešto što znaš da moraš da ga radiš, ne radiš ga, a nemaš opravdanje da ga ne radiš, odma upadaš u grijeh sa tim, jer tako? A? Zar nije tako? Naprimjer, ne možeš klanjaš stojeći. Klanjaš sedeći, jel tako? A? Imaš opravdanje, noga, noga ti je slomljena ili si bolestan i tako dalje, tako dalje. Međutim, ako budeš klanio sedeći, a? a nemaš opravdanje za to, znači da si upo, upo si u grijeh. Svatate, ostavio si nešto što si radio i znao si dokaz i šerijata za to, da ti je obaveza da radiš po tome i da se boriš za to i da ga pojašnjavaš drugima, kao što kaže Šeji Mohamed Ibn Dulahab, jedan od uslova ubjeđenja, dakle, u, dakle znak da si ubjeđen u to što pozivaš, jest, a, što radiš, jeste da pozivaš u to. Ja? Jesi li ubjeđen da je Muhammedova Ali i sratu je sram uputa, jedina, jedina ispravna uputa. Ako si ubjeđen, onda moraš druge pozivati u to. to. Dakle, to je jedno od znakova tvojeg ubjeđenja. Ubeđen si da ovo je ispravno, jedan od znakova da si 100% ubeđen jeste da pozivaš šuru to da se žrtvuješ. I fasovaćeš. I zatvorit će te. A ti ne, ne, ti ne popuzaš i da ne pozivaš ljude u to. Zašto? Jer si ubeđen. Tako vam Allah uzmite koliko je onih kako se zove oni proleteri, pioniri, partizani, komunisti, koliko je njih izginulo zbog ubeđenja da je to to. Ubeđen da je to to, ginem za petokraku. Nema, baci bombu. Je tako ili nije? Zašto? Poginuo je zašto? Zato što je bio ubeđen u taj komunizam. Zašto danas idu krstaši u Irak? On zna da će biti ubiven. Dakle, nisu svi među njima među krstašima. Nisu među, svi među njima drogirani. Ima među njima drogiranih. A? Drogiran, otišao ljubav za Dunja Lukom, otišao tamo, ne bili šta zaradio da se vrati da živi u Ameriku. Dobar život, je tako? Ali puno je njih koji su i takako hrabri među krstaškim vojnicima i koji su ubeđeni u, da je Isus Bog koji ja bila i koji su ubeđeni ako bude ubiven od strane muslimana da će utići u, u, u raj Mnogo, mnogi od njih to rade. Prvi krstaški ratovi koji su bili protiv muslimana u Šamu. Ko je glavna uloga, koji je glavnu ulogu odigrao za te ratove? Krst, kr, crkva. Izašla crkva na ulice i pozivala ljude u raj. Idite i borite se protiv nevernika u Palestini, u Šamu, to jest muslimana. I ko od vas bude ubiven, ide u raj. A ko od vas pobjedi, vratit će se sa, sa plijenom za kojeg, dakle, nije ni sanjao da će se toliko obogatiti. I ljudi su svi hrnili jedno od tog dvoje da, da zaradi. Zašto su bili ubeđeni, vjerovali crkvi, vjerovali popovima, a popovi ih odeli u dženem. Svatate ovo? I ti, ako vjeruješ i 100% si ubeđen, onda znaj da je Dunjaluk, Dunjaluk nije dženet, braćo. Dunjaluk je suprotan dženetu. U dženete neće niko zaustavljat na granicu. U dženet niko neće tražiti tvoja žena da skine nikad. U dženet neće niko ti vikat vidi ga terorista ovo ono. Samo u dženet to neće biti. Mimo dženeta su samo problemi, sekiracija, znoj, krv, žrtva, rad. To je mimo dženeta. A u dženet, u dženet toga ne. Znači onaj koji vjeruje da ovde neće biti. Ovo nije dženet, subhanallah. Zašto si subhanallah popustio? Ako mi daš neko validno, pa kažeš, šišao sam radu, hoću da idem, da se priključim braći. Pa kažemo, Allahu ekber, pa ti si bez brade bolji nego mi s bradama. Svatate? Ti si bez brade bolji nego mi s bradama. A ti si šišao bradu, pitan te zašto? Samo mi reci zašto. Jer, jer jesi neke hadise na, našo nekog od učenjaka, kako neke hadise tumači da se brada smije šišati? Odmah ćemo ti odgovoriti to batil, da se brada ne, ne šiša odmah ćemo ti odgovoriti i donijeti govor učenjaka koji su iz prvih generacija. Dakle, to ćemo ti riješiti i hamdulillah nemaš problem s tim. Ako ti šef smeta, pa Allahu ekber, ko, ko te hrani? Hrani li te Allah, te barek ve Ha? Ili te hrani taj šef? Ili si se ipak oslonio na svoje ruke, pa si malo mudar, ja sam dobar radnik, a ako ošišam bradu, naću posao u dobru firmu, čovjek treba da je mudar, moram da hranim ženu i djecu, to mi je šerijatska obaveza. Sve ti je šerijatska obaveza. Ne zna se koje je preče. Moraš sve što se šerijata tiče da radiš, Allahu ekber. I ne možeš to da praviš to, moram da hranim ženu i djecu, ako pustim radu, neću, ima čim da ih hranim, a ovo mi je šerijatska obaveza, ovo je manja. Ne, ne, ne, ne. Pridržavaj se Kurana i Sunneta. Risk će od Allaha doći. Jer Allah subhanahu wa ta'ala obećava obskrbu pa kaže وَمَنْ يَتَكِ اللَّهَ يَجْعَ لَهُ مَحْرَجَ Ko se Allaha boji, on će mu naći izlaz. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ I obskrbit će ga odakle se i ne nada. Tvoja stvar je samo da se bojiš Allaha i da budeš pokoran i da slušaš i da radiš. Sve ostalo nije tvoja briga, nije tvoja sekiracija i ne treba da ti bude sekiracija. La haule ve la kuvete illa billah. <clears throat> I ovdje, dakle, kad govorimo o ovoj sekiraciji, ovo je isto jedan od razloga zašto su mnoga braća popustila u vjeri. Baš zbog ove sekiracije, a to je kako se, kako Allah s.w.t. u Koranu kaže وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا Nemojte gubiti snagu, nemojte malaksati i nemojte biti žalosni. A? فَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ Vi ćete biti pobjednici ako budete pravi vjernici. ولا تهنوا ولا تهزنوا وانتم الاعلون in kuntum mu'minin. Nemojte gubiti snagu, nemojte se, nemojte malaksati. Sigurno je put težak. Wallahi pričaju pričaju neka braća koja su bila u Čečeniji dakle, sa Hatabom. Kažu, Wallahi ima Rusa. Wallahi ne interesuje ga da pogine. Kaže, uskoči Rus u rov muđahida i bije sve redom. Briga njega. Da ga ubiju, da ga ma Raba Subhanallah. Neće da popusti. Neće da se, nema popuštanja. Uzmite nemačke vojnike u Africi koji su izginuli za vrijeme drugog svjetskog rata. Koliko ima Nemaca koji su, dakle, sa Britanijom koji su ratovali za vrijeme drugog svjetskog rata. Sve su to bili ljudi poput, poput čelika. Svatate? Kiša, sunce, pjesak, vrućina, hladnoća. Ništa to njega nije umaralo. Nije. Možda bi se on i vratio kući, neki bi se vratili, ali nisu smeli. Strah vođe, je tako? A ti Allahu ekber. Allah ti prijeti samo u slučaju da činiš grijehe namjerno i da si mu nepokoran. Ali ako nisi ti od, od tih koji čini, koji je Allahu nepokoran i prkosnik, Allahu, onda nema ti šta da se sekiraš. Allah tebi obećava nagradu, Allahu ekber. Svatate ovo, nemojte malaksati, nema malaksanja. Ola tehzenu i nemojte da budete žalosni u slučaju nekih gubitaka. Desi se nešto, nemoj da budeš tužan vi ćete pobjeriti ako budete pravi vjernici. Subhanallah. Danas muslimani, jedno iskušenje, on slabši. Drugo iskušenje, umjesto da kroz iskušenja bude sve jači i jači, da mu samo raste ubeđenje pa da kaže Allahu Ekber, to je to. Wallahi, kada ti dođe jedno iskušenje pa ga ti nadjačaš tražeći naravno pomoć i podršku od Allaha subhanahu wa ta'ala i prođeš to jedno iskušenje. Dođe drugo veće od njega ti se opet ne osvrćeš na svoju snagu i na svoje, kako se kaže to, uh, kvalitete, jel? Nego opet se vraćaš Allahu subhanahu tela i moliš opet za pomoć i podršku. I opet je Allah olakša da preboliš i drugu to. I tako ide sve do kraja. I to je ta razlika u stepenima, dakle stepeni u džennetu. Koliko si se ti nosio sa problemima na dunjaluku i bio si pokoran Allahu subhanahu tela pored svega što te, ono što se kaže, a, tralo, tralo jeste. A? Sve te tralo, opet se ti nosio sa svim tim i ostao si pokoran Allahu i ostao si vjeran Allahom poslanik sve do kraja. Subhanallah. To je, to je poenta i to je taj stepen među muslimanima na ahiretu. Svata tebo barek Allahu, barek Allahu fikum. Subhanallah. A, kad govorimo o ovoj hrabrosti, dakle kako čovjek treba da bude hrabar, treba da bude hrabar poput današnjih, dakle, boraca na lavom putu, današnjih daija, dakle, daija teuhida. Kad kažem teuhid, šta znači teuhid? Teuhid znači borba protiv taguta. Svatate? Teuhid znači Allahova subhanahu wa ta'ala, dakle, to je ne, neminovno, to dolazi samo, dakle, odmah za ovim drugim. Kad kažeš ja sam uvehid, znači obožavam samo Allaha, samo sa njemu pokoravam i samo njegove naredbe slijedim. Ko ti je donio tu vjeru? Muhammed sallallahu alaihi selleme. Samo to, mimo toga nema ništa više. Halas. Znači, teuhid znači borba protiv svih taguta. Borba protiv svega mimo ovoga što je halas. Suprotstavljanje, borba i nemamo mi ništa više zajedničko. Svatate, e ti današnji koji to rade i mi vi, njih vidimo kako, što oni kažu i kako kažu. Poznati stihovi kada, dakle, kada kaže pjesnik, Aruna batšekum heja Aruna. Pokažite nam našu, vašu snagu. Hajde, pokažite nam je. U etišu vemla u minna sužuna. I izađite, isprstite se i napunite zatvore nama. Pune zatvore, napunite nama. A? Wa azuna bi kulli kuvin ledejkum. I mučite nas svom snagom koju imate. U ezidu na nafe inna sabiruna. I na to još dodajte to, te, to kažnjavanja, ali mi ćemo i dalje saburati ala derbil džihadi lena sabatun. mi na putu džihada smo čvrsti i postojani. A? Bihamdillahi munđil mu'minina sa hamdom Allaha i hvala Allahu koji spašava mu'mine. Bihamdillahi munđil mu'minina se nemdi rugme dikil hali hatta je mi za Allahu minna sadiqina. Dakle, hvala Allahu koji štiti i spašava svoje mu'mine, mi ćemo ići ovim putem čvrsto, bez obzira koliko teško bilo i koliko situacija bila teška, a? hatta je mi za Allahu minna sadikina, sve dok Allah ne bude među nama odvojio one koji su iskreni. A? Pa poslije kaže pjesnik, Ela min mubligin anna tugaten, ala erdil džezirati hakimina, bi enne sujufena muteatišatun, ولن يغمدن حتى يرتوينا ima li iko ovde da prenese tagutima na arapskom poluostrvu, a? koji sude na arapskom poluostrvu, da su se naše sablje užednjele i da ih nećemo vratiti u korice sve dok se dostane na piju vaše krvi. Ima li ko da prenese tagutima na arapskom poluostrvu ovu našu poruku? I tako, uvijek su takvi bili daje i muđahidi. Jer nema ništa jednostavnije nego da dobiješ probleme zbog islama. A dobit ćeš probleme zbog islama sve dok budeš istvarano prakticirao i dok drugi, drugi budeš pozivao u to. A ako se sakriješ u mišiju rupu i kažeš ja nemam više snage za ovo i kažeš valahi pobiše muslimane, tužan, nikakav. Subhanallah, pa zar tijela ne kaže fe entumul aleun, vi ćete nadvladati, vi ćete nadjačati, in kuntum mu'minin, ako budete mu'mini. I samo se seti koliko je muslimana do sad poubijano. Koliko je muslimana izginulo. I to je uvijek bilo. Oni muslimani koji su prije izginuli, koji su prije izginuli za ovih 1430 godina, koliko je njih bilo, samo se, samo razbici koliko je njih bilo koji su ubiveni, dakle, na putu. La ilaha ilala. Wallahi, puno ih je bilo. Ali opet nisu popustili i opet nisu poklekli i dalje su ostali, dakle, na pravom putu pokorni Allah subhanahu wa njegovom poslaniku i nisu se uplašili i nisu izgubili snagu i nisu popustili subhanallah. Međutim, ovo popuštanje je dakle, toliko prisutno danas kod braće, da brat koji, koji te juče je savjetovo da se držiš i da učiš Allahov din i da se da budeš vrst i kada dođe neka, neko iskušenje da znaš da je to iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala hoće da te, da te testira, da te ispita, da vidi koliko možeš da podneseš inšalav tela i koliko si, koliko, dakle, moliš njega, ljudi uvijek rešavaju ta problem na neki drugi način, a osnova je tvoja kada ti dođe iskušenje problem da se vraćaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto nam je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an i sunet? Da bi se sa njim spasli, da bi se sa njim izvukli iz problema subhanahu wa ta'ala. Allah kada, je, kada, su, kada su mušnici opkolili, kada su opkolili njegovu kuću, kada je htio da učini hijđru. Šta je uradio? Učio je prvih devet ajata iz sure Jasin. Izašao napolje, niko od njih ga nije vidio, subhanallah. A on bio pred, njiho, pre, pred njima tako da je uzeo zemlje i posao im po glavama. I produžio je otišao dalje svojim putem. Subhanallah. Dakle, tražio je podršku sebi, gdje? U Allahovoj subhanallah knjizi. Subhanallah. Mnogi ljudi, na primjer, ovo, ovo je dakle samo radi koristi, radi fajde, u estainu bi sabri wa salam. Većina ili veliki broj mufesira kaže za ovo u estainu bi sabri wa salam. Pomozite sebe. Pomozite sebe sa sabrom i sa namazom. Ovo sabr, zate što kažu veliki broj mufesira, misli se na post. Pomozite sebe postom. Imaš problema, posti. Ha? Imaš neku sekeres, klanjaj. Subhanallah koliko, danas sam spomenuo braći, dakle, predaju od Hasana, Rahime Ulatala, dakle, koju vi znate, kada mu se čovjek požalio da nema ništa, dakle, nema ni metka, ni žene, ni djece, nema ništa. Šta mu kaže Hasan? Oči kvar, moli Allaha da ti oprosti. Samo istikvar. Gdje istikvar? Kak, kakav istikvar? Pa gdje su veze? Imaš neku vezu da mi nađem, soželim neku dobru curu? Ili imaš li vezu kod nekog doktora da mi sredi? I zar ne poznaješ ti si šejh? Zar ne poznaješ ljudi iz države koji će mi dati neki kvalitetan posao da zaradim koju paru? Ništa, Hasan, nije imao ti veza. I ti, kako se kažu, te... Jel veze, jel tako? A? Poznanstva, nema. Štelu. To je, dakle, nemam ni, ni mjetka, niti imam ženu, niti nema ništa. Imaš li, Hasan, nekakvu štelu? Da dođem do toga. Kažem, Hasan, istikfar. far. To ti je, nema bolje štere, nema bolje veze od veze između tebe i Allaha subhanahu wa ta'ala. Istikfar. Nakon određenog vremena dolazi čovjek, ima sve. Ima i metka, ima žena, ima djece. Pita Hasana radi Allahanu poenta, dakle, tog istikfara, što mu je to? Bio jedini savjet koji mu Hasan dao. Ništa mu više nije savjetovo. Da li je moguće da mu je Hasan rekao, slušaj, skrati bradu, primit ćete u FOV da radiš. Ili je makni skroz. Ha? Ili nek ti žena makne nikab i nek ide na AMS tamo po tih šta ti ja znam kurseva, sljedećeš ti to. Svatate ovo, bar sam La haule vela kuvete ila billa. Ha? Kad se radi o, o, o imetku, jel mu rekao, jel mu rekao za imetak, hajde radi to da bi za djecu, evo da ti ja sredi ima taj ta cura, ili slaži je nešto, udaće se ona za tebe, nije problem. Ne, ne, ne. Nego mu rekao, moli Allah, zoprost, istikfar, samo to subhanallah. Kaže mu Hasan, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, istagfiru rabbekum innehu kjane gafara. Molite Allaha za oprost, jer je on taj koji puno prašta. Jursili se ma alejkum idrara, on će na vas pustiti, dakle nebo pustit će, spustit će kišu i bereket sa neba vama. Subhanallah. uh, wa yumdidkum bi anwalim wa benin i podržat će vas, pomoći će vas sa imetkom i sa sinovima. Ojeđa lekom dženatim, ojeđa lekom anhara i daće vam bašte i daće vam rijeke. Samo koja stvar za sve ove dunjalučke ljepote? Na? Šta smo rekli? Allah će spustiti dakle kišu iz koje nešto rađa. To se misli ovdje sa ovim ajetom. Jer ima često padne kiša u propasti sve. Jel tako? Ništa ne rodi. Jel tako? Dakle, spustit će na vas kišu u kojoj je bereket, blagoslovo da lahate bareketala, i pomoći će vas sa sinovima, i sa imetkom, i bašte, i džennete. Kada kažemo im sinovi, djeca, može to be žena? Ne može. Dakle, to je inkluzive u ovo ulazi. Sada te barek Allah fiku. A? Sve to je popraćeno samo sa jednom, jedna stvar, samo šta? Istikvar. Da moliš Allah, te barek da ti oprosti. Subhanallah. Wallahi u tome je wallahi velika pouka. La haule vela kuvete. ila billah. <clears throat> Naam. La haule vela kuvete. ila billah. Sljedeća stvar jeste a, ili jedan od razloga popuštanja u vjeri jeste da braća ne no, dakle kako se kaže to ne nadograđuju svoje dakle znanje i svoja djela s tim tom znanju Već se zadovolji i došao sam do tu i halas. Ne smije to da bude. Jer došao si do tu, izlizat će se to. Potrošit će se to. Svatate? Nego moraš stalno da se nadograđuješ. Stalno da, da izgrađuješ sebe. Da stalno samog sebe terbijetiš kitabom i sunetom. Da se trudiš. A? Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَتَّكُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ Bojte se Allaha, Allah će vas podučiti. Ha? Dakle, opet se sve vraća na, na bogobojaznost, ali ovdje se radi o jednoj drugoj stvari, a to je šta? Da čovjek stalno nadograđuje sebe. Da se nad, ne, ne zadovolji sa onim stepenom do kojeg je došao i halas, to je to. Jer vidjeli smo, to je Allah i žalostno. Zakalaj. Vidjeli smo da je malo, puno braće koji su do juče bili nas, naši učitelji. A? Zadovoljili su se sa onim što su imani kod sebe. Mi smo njih nekad smatrali ulemom, učenjacima. Sada ih vidimo da nema od njih ništa. Zašto? Jer su se zadovoljili sa tim i nije htio da se nadograđuje. A mi smo, alhamdulillah, i dalje nastavili da učimo vjeru i da učimo Kur'an, da učimo sunet, da učimo akidu, da učimo fik. I pretekli smo ih. Nema više njihove dave, alas. I to je njima sa teško. Šta ona ima da mi priča, a ja sam prije njega počeo, ja sam prije njega počeo da klanjam. Ja kad sam išao u džamiju, on je bio u kafiću. Alas, to je prošlo, jarane moj. Mi nismo se zadovoljili na ono, s onim što, što smo uzeli od tebe, već smo uzeli od drugih koji su učeni od tebe. I sve tako dalje, inša Allah, tražimo sve više i više i više dok ne dođe smrt, inša Allah. Kao što su govorili učenjaci, mal mahbara ili makbara. Sa onom čašicom za mastilo, dakle sa kojom pišeš, jel? Mahbara se zove, dakle čaša u kojoj se drži mastilo i pero. Mahbara, od riječi hibr. Ha? Ilen makbara, sve do groba. Dakle, sa knjigom, sa, sve do groba. Halas. Nećeš sa, ne, ako to sebi dozvoliš da kaže, e, ja sam dobro došao, naučio sam selasat u sul na pamet od Mohameda i Abdu Lehaba, naučio sam 40 hadisa imama Nebuvija, naučio sam džuzu Amme, to je sve hajir, to je super. Naučio si tefsir džuzu Amme, hamdulillahi rabbi lalemin, Međutim, ako si to uspio da naučiš, pa kako ne možeš da naučiš još više od toga? Ako, ako ti je trebalo 20 godina da naučiš Selasat Usul od Muhammeda i od Lahaba i 40 nevevih hadisa, kada bi spominjali sa 40 nevevih hadisa, svako od vas i zna, možda i ne zna na arapski, ali nije i pojento u tome da i znaš na arapski, jer ti si daja na bosanskom, a ne daja arapima, je tako? Ha? Dovoljno da ih znaš Bogosanski šalav teala. Kada bi sad počeli jedan po jedan, sve ih znate, sve ste ih čuli, Allah zna koliko puta. Džuz vam da počnemo, većina iz šalav teala ili dosta toga iz džuz se zna na pamet. Još tefsir se na to nauči, evo recimo trebalo ti je za džuz za 40 nevih hadisa i za selaset usul, trebalo ti je 20 godina da to naučiš. Što znači, da naučiš još 40 hadisa i još jedan džuz i još jednu knjigu iz Akide, neki metin, treba ti još 20 godina. Ali nije poenta u tih 20 godina, poenta je u tvom radu. Što si ti tih 20 godina uradio nešto, a onaj koji se zadovoljio sa tim, on je sljedećih 20 godina i dalje samo to ponavljao i nije ništa novo naučio. A ti si se trudio i nisi htjelo, htjelo se zadovoljiti s tim da budeš na tom stepenu i halas. Nego si dalje radio, učio, učio, učio i sprovodio svoje znanje u praksu. Svatate ovo bare kalofiku. Što ćete ako... Po... Halas. Pa mi ćemo najvratnije poslije, poslije ići, inšalate, poslije namaza. Ali još jednu stvar. Inšalahu tera hajr, molim Allaha da nastavimo ovaj naš govor. Dakle, ovo su sve nasihati u ime Allaha, barek tala. Molim Allaha da budu u ime Allaha, subhanahu tala. لقد فرض الصامدون أنفسهم في وجه التحدي والطغيان من أجل أن يكونوا خير الرجال في الغد إنهم الصامدون الذين ضحوا من أجل الغالي والنفيس فتحية لهم وللشهداء الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل الله ومن أجل الوطن إنها حقيقة الخطوة المتقدمة التي تبدأ من هنا عزمنا كالكهود همة putevi će biti zatvoreni.